Pirmoji karalių knyga, dešimtas skyrius. Šebos karalienė, išgirdusi apie Saliamoną, pagarsėjusi dėl viešpaties, atvyko jį išmėginti sunkiais klausimais. Ji atkeliavo į Jeruzalę su labai didelė palida. Kupranugariai nešė kvepalų, labai daug aukso ir brangių akmenų. Atėjusi pas Saliamoną, ji kalbėjo su juo apie visą, kas buvo jos širdyje. Saliamonas atsakė jai į visus klausimus. Nebuvo nieko, ko karalius nebūtų galėjęs jai atsakyti. Šebos karalienė, pamačiusi Saliamono išminti ir namus, kuriuos jis pastatė, jo stalo valgius, tarnų būstus, ir patarnautojų laikyseną bei apdarus, vyno pilstytojus ir užėjimą į viešpaties namus nebegalėjo susilaikyti ir tarė karaliui. Visa, ką girdėjau savo krašte apie tavo darbus ir išminti, yra tiesa. Aš netikėjau tais žodžiais, kol netvykau ir savo akimis nepamačiau. Iš tikrųjų, ne pusės man nebuvo pasakyta, tavo išmintis ir turtai, pranoksta tai, ką apie tave girdėjau. Laimingi tavo žmonės ir laimingi šie tavo tarnai, kurie nuolat yra priešais tave ir girdi tavo išmintį. Palaimintas viešpats, tavo dievas, kuris pamėgo tave ir pasodino Izraelio sostę, Viešpats pamilo Izraelį amžiams ir todėl paskyrė tave karaliumi teisingumui ir teisumui vykdyti. Ji padovanojo karaliui 120 talentų aukso, labai daug kvepalų ir brangiųjų akmenų. Niekad daugiau nebuvo atgabenta tiek kvepalų, kiek Šebos karalienė padovanojo karaliui Saliamonui. Hiramo laivai parvežė iš Ofyro aukso, labai daug raudonmedžio ir brangiųjų akmenų. Karalius pagamino iš to medžio stulpus viešpaties namams ir karaliaus namams, taip pat psalterius ir arfas gesmininkams. Tiek raudonmedžio nebuvo nei atgabenta, nei matyta iki šios dienos. Karalius Saliamonas davė Šebos karalieniai visą, ko ji norėjo ir prašė. Be to, ką Saliamonas jai davė iš karališko dosnumo. Po to ji grįžo į savo šalį su visa palida. Auksas, kurį kas metai atgabendavo Saliamonui, svėrė 666 talentus neskaičiuojant to, ką gaudavo iš prekybininkų, keliaujančių priklių bei visų Arabijos karalių ir šalies valdytojų. Karalius Saliamonas padarė 200 didžiųjų skydų iš kalto aukso. Vienam skydui buvo sunaudota 600 šekelių aukso. Be to padarė 300 mažųjų skydų, taip pat iš kalto aukso. Vienam skydui sunaudojo tris minas aukso. Karalius juos visus laikė namuose, pastatytuose iš Libano kedrų. Karalius padirbdino didelį sostą iš dramblio kaulo ir padengė jį geriausių auksų. Į sostą vedė šeši laiptai. Jo viršus užpakalinėje dalyje buvo apvalus, Atramos rankoms buvo abiejose sosto pusėse, o du liūtai stovėjo šalia atramų. Dvylika liūtų stovėjo ant šešių laiptų po vieną iš abiejų pusių. Nieko panašaus nebuvo padaryta jokioje karalystėje. Visi karaliaus Saliamono gerimieji indai buvo auksiniai. Visi Libano miško rūmų indai buvo iš grino aukso. Nieko nebuvo iš sidabro, nes Saliamono dienomis jis neturėjo vertėjas. Karaliaus laivai, drauge su Hiramo laivais, kas treji metai grįždavo iš Taršišo ir atgabendavo aukso, sidabro, dramblio kaulo, beždžionių ir povų. Karalius Saliamonas savo turtais ir išmintimi pranoko visus žemės karalius. Visas pasaulis norėjo pamatyti Saliamoną ir išgirsti jo išmintį, kurią Dievas buvo įdėjęs į jo širdį. Kiekvienas atgabendavo dovanų, sidabrinių ir auksinių daiktų, rūbų, ginklų, kvepalų, žirgų ir mulų. Taip buvo metai iš metų. Saliamonas turėjo 1400 kovos vežimų ir 12 tūkstančių raitelių, kuriuos jis buvo paskirstęs į kovos vežimų miestus ir prie karaliaus Jeruzalėje. Karalius padarė, kad sidabro Jeruzalėje buvo kaip akmenų ir kedrų, kaip figmedžių, kurių gausiai augas lėniuose Saliamonas parsigabendavo žirgų iš Egipto ir Kevės. Karalius pirkliai pirkdavo juos Kevėje už pinigus. Kovos vežimą iš Egipto pirkdavo už 600 sidabro šekelių, o žirgą už 150. Taip pat jie pristatydavo žirgus visiems hetitų ir Sirijos karaliams.